Chlapci, Čo je? Pračekovci, nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? Mm. no. na čo ešte čakáme? Na čo? Treba sa nám do sveta na skúsi vydať. No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo. No, no. A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mm. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť, kvík. Ale kvík... No. To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať. Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Čo no. si uvidieť? Čo si zažiť? aby bolo na čo spomínať. No, ale láka, čo by mne lákalo? Len mám trochu strach. A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov? Mm, pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme. Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom? Pravda, že kroch, predsa musíme niekde bývať. A niekto, niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov. <laughs> no, a, a čo mamička? Čo keď nás nepustí? Mhm tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať. Niekto by mohol za ňou ísť. Poďme, kujko. prasiatka, aké nemá nik. Veselé zvieratka, krochčuňo a kvik. Kvik je veľmi milý, má veselé oči, občas býva hnilý, od roboty bočí. dobré srdce, ústa stále hladné, ale keď sa zľakne, do noha víc mu padne. Čuňo je zas bystrý, pomôže keď treba, no občas býva pyšný, myslí len na seba. tri prasiatka, aké nemá nik. Veselé zvieratka, krochčuňo a kvik. Ja mám tri prasiatka, ľúbim všetkých troch. No jedného dňa, och, odídu mi do sveta. Čuňo, kvik, aj kroch. Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli. Mamička, kde si? Mamička, kde si? no, tu, som, deti moje. No čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda. Mamička, mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť. Tak, tak. A už je to tu. Rozlúčiš? Áno, áno. A kdeže ste sa vybrali? Vieš, musíme do sveta. Uh-huh. <laughs> Skúsiť šťastie. A zažiť veľa dobrodružstiev, quick. No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Ale... Je to aj nebezpečné. Nebezpečné. Ale mamička, veď my to predsa dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými. No. Máš pravdu. Čuňo. Hm? Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skusy. Takže nás pustíš? No, pustím. Yeah. <laughs> Ale dávajte si na seba pozor. No, budeme, budeme. Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. No. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Vlk? Nedávajte sa s ním do rečí. Nedá sa, mamička, dáme si pozor. Dáme si poradíme, kvík. Mamička, tak dovidenia. Dovidenia. Počkajte, počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov. Áno, tu sme, prosím. Kvik. Áno? Ty nebuď lenivý. Aha, nebudem. A pomáhaj svojim bračekom. Budem. Kroch, Áno. ty si daj poradiť. Mm, dám. A ty, Čuňo, hm? nemyslí len na seba. Pokúsim sa. Hm? Buďte k sebe dobrí. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane. Áno, áno veľa šťastia. Ďakujem. A vráte sa mi skoro. Vrátime, Keď slniečko zapadá a vonku sa zmráka, trúchlivá je nálada nás diaľa valáka. zaplesá. Veselo zpěvame i děsa, na cestu slávy k nám štěbotá. Zpěvame, ideme do světa, ideme do světa. Chceme poznať každý kút, každý strom a každý krík. Vždy sa vieme dohodnú, sme spolu krochčuňo a kvik. Sme krochčuňo a kvik. Vianočný srdce nám zaplesá. Veselo spievame, ide sa, na cestu slávy nám štebotá. Spievame, ide sa do sveta, ide sa do sveta. kuň. A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk? Nie, nie, to bola sova. Neboj sa, kroch. A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka. Hm? Myslím, že žerie myši. Kvíš. Netrasa. Sovy sa nemusíš báť. A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý? No, tak blíži sa noc? Mm, noc, noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo. No a bolo. No, bolo, no, bolo. A čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci? Jaj, počuli ste? Vlk! Prestaň jačať, kroch. Poplašíš celý les. To bola len vrana. Aha, vrana? Vrana. Aha. Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie. Áno. Vlci nekrákajú, vlci zavíjajú. A mňa sa už nechce, Čuňo. No. Trochu si odpočinieme. Mm. Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese. Ale mňa už bolia nohy a nevládzem. No, vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci. Ja už, ďalej, nejdem. Kuj. Huh? Počuli ste to? Čo to bolo? To je vlk! Zle je, bračakovia, zle je! Utekajme! Počkaj, počkaj, kroch! Vlkovi neúdeš! Vynuchá Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade. Tak, Bračekovci, pripravíme sa na boj. Ah, rýchlo nazbierajte šiška. Šiška, Kvik, ty, ty sa schovaj. Sem. Košamku. Kroch. Ah, Kroch, no. ty zalez rýchlo do kríkov ah, oproti a ja, ja sa skriem tu. Tak, a nechajte hovoriť mňa. Ja. lesom príšera hrozná, čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná, <laughs> už vie, kto sa blíži. Som zubatý, silný a hrozný. Som zubatý, mám železnú pesť. No v bruchu mi od hladu skúčim. Od hladu chcem niekoho zjesť. Nech moja korisť je kdekoľvek skrytá. Vždy, keď som hladný, tak to niekto schytá. Som pod strachom lesov, keď dýchnem si, zahrmí hrom. Ja živím sám besom a zo všetkých najväčší som. <laughs> som zupatý, silný a hrozný. Som zupatý, mám železnú pesť no v bruchu mi od hladu skúší. Od hladu chcem niekoho zjesť. <laughs> No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. <clears throat> Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. <clears throat> Takže čo si dáme? <laughs> A zdá sa, že dnes bude bravčovinka. <laughs> Vylez von z babele prasta! Chcem ti niečo povedať! <laughs> A či... Na zdravie. Ďakujem. Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvojený. Počulo si ma? Vzdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej. Ty sa vzdaj, potvora! si obklúčený! Mm, jaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachlípnuté, len aby som od neho neochorel. Ty si ale riadne drze! Posledný krát ti vravím, vylez! Mm lebo si pôjdem po teba. Braťo Kouci, a čo budem ma teraz robiť? Ja sa bojím, no. radšej sa vzdajme. Aby nás zožral! Bračakovci, pripravte si šišky. Pozor, Teraz! Máte, mrazúci! Máte! Tu máš! Tu máš! Čo to je? Čičky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko to isko je? Bola to pachta. Musím sa dať na ústup. To ešte sa stretneme! Koek, koek. No, prestante sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť. Jaj. Fuj, to bolo omlasom. Koek, ešte, ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať. Už sa sem nevráti. Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhľadnutý a pomstychtivý. Hm. Bračekovia, Musíme sa niekde ukryť na noc. Ako Eru, už je úplná tma. Mhm. Ah, aha, aha, kopa slamy. Mhm. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa teším. Netlač sa. Ale no, no, posuň sa. Tak. Si upravený. Ah. Dobrú noc, bračekovia. To ja prijemne. Dobro noč, kolega. Da, da, dobro noč. Kolega. Ďakujem. Aká je to príjemná. Len si tak ležať na slniačku. Dobre, dobre. ráno. Dobre, dobre, dobre. Dobre, možno. Ale ráno už dávno nie je. Nie? Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte! Musíme ísť ďalej. A ja veru nechom nejdem. O to ako? Krajšie miesto veru nenájdeme. Mm. A, a čo náš domček, Kvik? Hm? Môj domček bude stať. To, Kvik. <laughs> A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič nie je. A slama mi stačí, Kvik. Kvik. To chceš bývať v stohu ako dajaký tulák? Ostaňam tu a basta. Manička nám hovorila, aby sme ostali spolu. No, ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou. No, no dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk. Pcha, no. Čo by sa ten vracal? Ten má dosť. Dostal riadnu príučku. Quick. <laughs> Domček zo slamy nič nevydrží. A vydrží. Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, Kvik. A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti? No, ak, Kvik, um, ak sa vráti... No, no? Eh, tak... Tak um, čo? Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidí. <laughs> A nachystám si na neho šišky, Kvik. Lenže sám proti vlkovi nič nezmôže. A zmôžem. Tak si rob, ako chceš. Lena by si neolutoval. Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou. Kvik, zradcovia. Lenci, chodte! Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom? Hlavné je to, že teraz tu som. Kvik. Hoc odišiel som od mami, дождался Я укриемся дослами Ах, то буде краса Начося трапить за завтрашнім днем Главное то, що зараз тут сон Чи сонечко свічі, чи загрмі гром Мам сламені дом Скрием скриємся в ньом, начося трапить за зайтрашнім днем. Головне є то, що ти расту сам. Куик! Так, а домчак мамусь готови. Я, ак я красний. Око to bolo ľahké. Hm. Kto je múdry, ten sa nenarobí. toto putovanie to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim. Vydrž ešte, bráček Kroch. Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať s kvikom. Počúvaj, braček, kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy. Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese? No. Kroch? No ako z čoho? No predsa z dreva. <laughs> A ako to drevo napíliš? Vari si bobor? Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri, aj tuto, aj, aj tu. A pozri, pozri, aká veľká kopa. Ale kroch, to nie je drevo, to je raždie. A, a, je, je to, je to drevo. Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu? No, e, E, e, strechu spravím, strechu Zdravím z tamtých veľkých listov. A, a keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť. A čo keď príde vlk? E, daj už pokoj s tým tvojim vlkom. Čuňo, stále iba strašíš. No, poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám. Daj si povedať. Ne, už som sa rozhodol, ostávam tu. Mm. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou. V takej haraburde ja bývať nebudem. No, tak si choď, zbabelec. Ja, že som zbabelec. A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha? Ja? Ty, nie, ty, nie, ty, nie. ty, ty, somár! Ja som somár! Tak, tak ty, ty si potom Wow! Aj si k tomu zbabelec a trúlo. Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre! Ty, ty sa maj dobre, ty, ty, ty, ty. No čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj bez neho. Šikovnosť nie je moja silná stránka, no drevo je silnejšie ako slamka. Nestojí do práce veľa a chalúbka bude skvelá. nerovnosť nie je moja silná stránka, no drevo je silnejšie ako slamka. Nestojí to práce veľa a chalúbka bude skvelá. Nemusí mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný host. Nemusí mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Dáko mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im hodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne. Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Krik je síce lenivec, ale je s ním veselo. A kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja, ja som z nich najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu. Oh, potôčik. Aká pekná čistinka je tu. No ja už mám nohy zodraté po kolená. trochu si oddychnem. ochladím si ich vo vode. Uuu, aká je osviežujúca. Aj to by bolo mať domček pri potôčiku. Hm? Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a... a... a... a čo je to tam také... také červené? Ve to vyzerá ako tehly. A naozaj sú to tehly? Tak z tých bude dom, ako sa patrí. Huh. Hm. Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade? Ha, ha, ha. Už to mám. Škári utesním blatom. Bude to veru riadna fuška. Ale bude to stáť za to. Takže... Do práce. Ide zima náma, čas sa kráti, tá námaha sa mi vráti. Dvere, okno, komín, rím si stavba domu dlhšie trvá, no kým spadne vločka prvá, domček stehal, postavím si. Viacej dyny ma to stojí, neobstojí Kto sa bojí, tehlový múr pevný je Nikto ho nerozbije Viacej dyny ma to stojí, neobstojí Kto sa bojí, tehlový múr pevný je Nikto ho nerozbije srdcami vráti Dvere, okno, komín, rím si Domček stehal, postavím si Už týždeň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, mm-hmm. že by som sa bál, to nie. Či... Oh, už skoro týždeň jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Tralala ale čo to počujem? <laughs> Spievajúce prasa. <laughs> Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Joj, len opatrne. Aby ma tí chytráci zase neprivítali streľbou. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedá. Tra, la, la. Človek, ja tu nuda. Takto som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať, Kovek. A poznám tak málo hier pre jedného. Hm, hm, hm. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj, aj. Keby tu tak boli. Trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kvik, tralalalala, Takže, milé prasiatka, sa rozdelili. <laughs> Jedna nula pre mňa. Hej, prasiatko, dneska čaká čierny Tralala. Už sa vám, už mi neunikneš. Pomač, Skoro ma dostal vlčisko. Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Varlenie domček. Teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. <laughs> A toto ma má zadržať? <laughs> Až mi je to prasete trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu. Vylez, prasiatko! Nerob zbytočné problémy! <clears throat> Vylez von! Chcem ti len niečo povedať. A nevyleziem. Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si. E, t- nemôžem. Je to e, e, dôverné. Vlkom zásadne nedôverujem, Quick. Radšej ostanem v bezpečí. Bezpečí? <laughs> Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání jen raz si kýchnem a neostane po nej ani pamiatky. A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, kuvek. Rob si zo mňa posmech, Rob. V mojom bruchu nájdeš hrob. Posmievaj sa, prasiatko. Zožeriem ťa za krátko. Rob si zo mňa posmech, rob. Už si kopeš vlastný hrob. A na konci tohto dňa budem sa smiať ja. Help! <laughs> No vidíš, hovoril som ti to. <laughs> Teraz ťa chytím za chvosti. a konečne sa nažeriem. Vylez z tej slamy, prosím ťa. <laughs> Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Ha? Prasiatko! Toto mi nemôžeš urobiť. Veď si moja korisť. Zvíťazil som. sa. Ale ťa dostanem. A... Fuj, odporná slama. Počkaj, prasiatko. Apč. ja ubohý. A čo len teraz budem robiť? Hm? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam mi pomôžu. Kuje svinský život. No čo svinský? Toto je život pod psa. Cesteny mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s čuňom pohádal? Pomôž! Pomoc! Zachráňte ma, chují! Ja? Pomoc! Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvika. No, ale už mám asi z tej samoty halucinácie. Pomoc! Pomoc! Kvik, zachráň sa, kto môžeš! Vlk! Braček, si to ty? Kvik, kvik. Aký som rád, že ťa vidím. Pomoc! Pomoc! Jo, čo reveš oh. ako divia? Bračak, bračak, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk! Kojk. no, no. Ve to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robíš vlk? Ale to je vlk! Ale má alergiu. A ja hrozne zúri výkvik. No? No, tak sa skrime. Oj, Prišiel k môjmu domčaku a kýchol a domček sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska Joj. a chce ma zožerať zaživa. <laughs> Upokoj sa, sa, Kvík. Môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa? Zaživa. Tu, tu sme isto v bezpečí. Joj, už ja tu, ticho, ticho, pst. A toto je čo? Uj. Varil je ďalší dom. A tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu. Hmm. <clears throat> Hej! Je tam niekto? Nie. Prasiatka, poďte von a bojujte! Vyzývam vás na súboj! No, vidíte? Ty vám pekne hovorím. My sa ťa nebojíme. Môj domček je pe- pevnejší. A máme tu aj šišky. A, nekam prasa, mňa nenachytáš. Ste tam ticho ako myši ukryté v trefenej skrýši. No ja najsilnejší som, úram aj drevený tom. Ste tam ticho ako myši. Ukryté v drevenej skrýši. No v dohľadnej dobe zožeriem vás opäť. Zachráň sa, kto môže. Pomoc. <laughs> A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé počínsky. No, kde ste zase zmizli? Prasiatka! أو في خصمسة دوكتهم المسلم الرحيم Toto je nečestné! Au, au. Uprać, uciekajcie, najmachrańca, pomoc! Aha, zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Hm, Halo, tu som! Tu som! pomôž, ja nám v petách! Ale kto? No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý. A alergický kvik. Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu! No, poďme. Kvík! Kvík, pozatváraj okenice! a ty, Kroch, ty zasuň závoru na dverách. Musíme byť pripravení, bračekovia. Ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu. Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa. No to bol. som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, no, Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpust mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov. No. Hm? A ty mm, odpust mne toho somára. Už som to tisíckrát oľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo. A že sme zase spolu. Ja. Ja. Pračokovci, už sa blíži, to je náš koniec. Joj. Aha. Ďalší dom. <laughs> Ale sú tu Cítim ich aj napriek alergii. <laughs> Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. <laughs> Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku. Prasiatka, zdajte sa. Vidíte s rukami nad hlavou. Živých nás nedostane. Veru, nedráždil veľmi krok. Zlosť je hlúpa a dáva veľkú silu. Dobre teda, nech je po vašom. Hop! Ej, domček stojí ako predtým. <laughs> Že by zoslabla alergia. Hop! No, ako je to možné? Ani sa len nezachvel. Skoro to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol a úplne som sprasol. No, a teraz... To čerta, domček stojí ako predtým. Čo teraz urobím? Myslí, vlčko, myslí. Mm. Oci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. No, okná zavreté, dvere zamknuté. No musí byť nejaká cesta by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadne mi zo zálohy. <laughs> odtiaľ, odtiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobré. Tak to je. Je tam nejako ticho. Asi sa konečne vzdal. Ten sa tak ľahko nevzdá. Kroch? pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá. Nevidím ho. Hmm, to je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo! Rozmýšľajme! Rozmýšľajme, rozmýšľajme. Cez dvere neprejde. Neprejde. Okna? Sú zavreté. Sú zavreté. Kadiaľ by len mohol. Kadiaľ by mohol. Už to mám! Čo? Komín. Chce sa spustiť cez komín. Rýchlo, Zakúte v krbe! Niečo počujem, ale možno je to len vietor. Ústup! Pustite ma bližšie ku krbu! To nie je vietor, bračekovci. A čo? No to je on! Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí. Radšej sa schovajme pod posteľ. Čo keď to prežije? Fú. To je výška. <laughs> No a aká je tam tma? Do tej diery sa mám vopchať. <laughs> Wow. <laughs> Čože ja musím všetko vytrpieť? Ale toto, toto im nedarujem. Zoderiem ich z kože. Len odvahu vlčko zavrieť oči, nadýchnuť sa a... <gasps> a! Como Ale som sa bál. Dobre, že som dolo. Fú, ty. Ale je tu nejako horúco. No a niečo tu aj smrdí, ako spálená srst. Na chvoste. Ja, ja, au, au, he, ju, he. Kde horím? Pomoc, pomoc, uhaste ma. Neznášam, keď horím, páli, páli. Vodu, vodu. Kde sú dvere? Tuto, nech sa páči. Také prašiatko. Čo e, e, to hovorím? Au! Rýchlo k potoku, au, au. To je príjemné. Celý chvost mi rozkvrčal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, proste. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa. Kevník. No? Vidíš niečo? Oh. <laughs> <laughs> Nevidno ho. Asi ešte uteká kolik. Hurá! Zvíťazili! Zvíťazili sme! Hurá! Len si jasajte. Ešte sme neskončili. To je on? Vrátil sa. Tak, teraz som sa už vážne nahneval. Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Раз! Dva! Dva a pol? Tvík, čo robí? A cúva od dvier? Skláňa hlavu? Hmm, hmm. Tri! No, beží a rúti sa na nás, utekajme! Upokoj upokoj sa, medzi nami sú ešte dvere a nie sú z raždia, ale z dubového dreva. Už je celkom blízko. Kvík, čo sa stalo? Oh, leží. <laughs> Leží na zemi a nehýbe sa kuj. V živote som sa tak nebal. Myslíte, že je mŕtvy? <laughs> Poďme sa pozrieť. E, radšej nie. Čo keď ešte žije? No, kuj. Neboj sa. No, dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu. No. Tuším, dýcha. Jaj! Pohol sa, utekajme! Počkaj, neplaš sa! Kde som to? A kto som? Au, moja mama, e, hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek. Aha, otvoril oči. Ja pozerá na nás. No. A čo sú to za rúžové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. <laughs> Dobrý deň. Dobrý deň. On pozdravil, tuším mu šibe. Len opatrne, aby som ich nerozúril. E, ako sa máte? My fajn. A vy? E, Boli ma e, to... E, hlava? Áno, áno, hlava. Ešte toto... Hore, no. Chvost? A, no, no, to, to som myslel. Chvost. Eh, eh, eh. Prepáčte, ctihodnosť. Neviete, čo tu robím? Mm, ležíte. aha, takže ležíte. Áno, áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký e, ležiaci, alebo ležiaca. Prepačte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, asi mám okno. Čo urobíme? Musíme rýchlo niečo vymyslieť, kolek. Aké nezdvorilé tvory šepkajú si medzi sebou. Tak ty si... Ty si teda... Koza! Jasne, jasne, jasné, koza. Krásna, zubatá. No, koza, koza. Koza, koza. E, koza, ďakujem. Takže koza. Ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku, ako robím, čo sa dám, ako robí koza, som sa kasí nesvoja. No vy ste ale neokrôchajec, nehambíte sa takto správať k dáme. Koza, koza. Koze, Koza robí. Koza robí. No. no. Už chápem. Prepáčte, ak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate. Nie. Me, no celkom pekne to znie. Me, me, e, nebude vám prekážať, keď vstanem? Nie. No, Všetko ma bolí. Aká som hladná. Jaj, pomoc! Prepačte, mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Teda, ak vám to je znám. Trávou žerieš trávu. Áno, no, ďakujem vám, áno, ste ku mňa veľmi milí. E, milí... Vlci. Eh, eh, áno, milí vlci. Vlci. Som vám veľmi vďačná. Vy ste vlci? Mm, no to my sme nejako povedome. Áno, áno, my sme vlci. No a, a živíme sa... E, kozami. E, kozami? Nami? Ne, ne, ne, to snad nie. Živíte sa... E, prepačte, prepačte mi, vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam... Ne, veľmi ponáhľam. Ne, ne, ne. Ale sme mu dali. A je to. Dostal, čo mu patrí. Kujek, kujek, kujek. Tehly sú lepšie ako drevo. Tehly sú lepšie ako slama. A keď si sám, tak je ti clivo. Kujek. Priateľa nemôžeš sklamať. Viacej driny ma to stálo, neobstálo, čo sa bálo. Tehlový múr pevný je, nikto ho nerozbije. Viacej driny ťa to stálo, neobstálo, čo sa bálo. Tehlový múr pevný je, nikto ho nerozbije. Káva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. ah. To budú moji bratia a sestry. Ne, ne, počkajte na mňa. Chcem sa pás s vami. Ne, ne, ne. No tam utekáte. Bratia a sestry, vráte sa. Vidíte ho? Aký je smiašný. A hlúpy. Až mi ho je trocha ľúto. Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo. Či sú zdravé a živé. Oh, aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala. Ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru smutno mi je bez njih. Mamička! Mamička! Graciačka moje! Čudo! Kroh! Knjiža! Moj, vítajte doma, moji milí! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. <laughs> Takže ako sa vám páčilo vo svete? Mamička, ten svet je tak strašne veľký. <laughs> Niekedy aj hrozný krok. <laughs> Stretli sme v lese vlka. A bola tam tma a tak sme ho obklúčili. A hádzali sme do ňoho šišky a ah. zahnali sme ho. Áno, ale potom nás napadol po jednom. A zbúral nám domčeky a bol by nás dostal. A potom spadol do komína. A potom si rozbil hlavu. A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať. A myslí si to cuando te vas. <laughs> Vyčerčiska. Toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu. Kovek. A naozaj ste si spolu postavili dom? No, vieš, mamička, my sme... My sme, my sme... Mamička, my sme strašne hladní. A smedný kuvik. A, a šťastný, že sme zase spolu. Tehly sú lepšie ako drevo. Tehly sú lepšie ako slama. A keď si sám, tak je ti clivo Priateľa nikdy nemôžeš sklamať Tehly sú lepšie ako drevo a slama A spolu veselšie, než keď si sám Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať Tehly a priateľstvo poskytnú oporu nám Či žiješ vo vode, vo vzduchu, na zemi dovol nám kamarád radu ti dať. Ak chceš byť veselý, tak urob to, čo my. Držíme spolu a nič sa nám nemôže stať. Či žiješ vo vode, vo vzduchu, na zemi. Dovol nám kamarád radu ti dať. Ak chceš byť veselý, tak urob to, čo my držíme spolu a nič sa nám nemôže stať. Či žiješ vo vode, vo vzduchu, na zemi, vo vzduchu, na zemi. Dovol nám kamarád, radu ti dať, radu ti dať. A chceš byť veselý, tak urob to, čo my. Čo? Držíme spolu a nič sa nám nemôže stať.